Kwa nini sisi waislamu leo hii tumekuwa ashiddau ala almu'minina lakini ruhamau ala alkafirina yani kwa waislamu wenzetu tunakuwa ni wakali alafu tunakuwa ni warahimu kwa makafiri sijaelewa mantiki ya hili swali labda kwa nini tunakuwa sisi kwa sisi tunaambizana labda maneno magumu mfano nahitaji labda muulizaji angefafanua zaidi tukaelewa maana ya swali lake na mfano mmoja labda alikuwa hai alafu tuko tunaweza kujibu tukajibu ambaye ana swali katika haya anaweza kauliza kwa dakika hizi ambazo tumebakia na na sisi kwa sisi tumekuwa maadui vipi yani mfano wewe unakusudia vipi sherehesha tunapigana tunauana tunaelekezana vidole ah mtu anahama msikiti kwenda msikiti mwingine hatuna mshikamano hatuna umoja ah asili yao wao kwa wao kama alivyosema Allah kwenye aya ambayo huenda ameiashiria ndugu yetu muulizaji محمد رسول الله والذين معه ashiddau ala alkufari rahamau bainahum wa jambo limekuwa kinyume sasa asili ya waislamu wanahurumiana wao kwa wao na wanakuwa wakali mbele ya makafiri na hili toka kulijua unarejea kwenye sira ya masahaba walivyokuwa na walivyoishi masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walifanyia kazi maana yale maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mu'min kwa mu'min mwenzake kaljasad alwahid ni sawa na kiwiliwili kimoja idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'iru aljasad bilhumma wasahar kiungo kimoja katika mwili huo kikiugua kikiumwa basi huitana viungo vyote katika hali ya kupatwa na maumivu ya homa na katika hali ya kupata ile hali ya kukesha bila ya kulala sahar wanaki wanakijali kile kiungo chinzao huu ndo mfano wa waislamu wanavyotakiwa wawe kwa maana furaha ya ndugu yako muislamu iwe ni furaha yako kwa maana msiba wa ndugu yako muislamu uwe ni msiba pia kwako isiwe msiba wake ni furaha yako na furaha yake ni kilio kwako wewe si wa waislamu wanavyotakiwa wawe sisi ni ndugu na udugu wetu wa kiimani ni mkubwa zaidi ya udugu wa kinasaba ndio maana masahaba waliishrahi aya katika hali hii angalia mara nyingi mfano tunaitoa walipohama muhajirina kwenda kwenye nyumba ya maansari kwenye mji wao muhajirina wamekuja kwa maansari kwenye mji wa maansari Madina Mtume صلى الله عليه wasallam aliwaunganisha udugu udugu wa kusudiriana udugu wa kusaidiana kwamba wewe wa maka ndugu yako huyu wa Madina wewe wa maka ndugu yako huyu fulani kwa mmoja katika wale ndugu aliambiwa na ndugu yake aliyeunganishwa kiudugu wewe ndugu yangu umetoka maka umekuja hapa huna kitu mimi nina mali naomba nishirikiane na wewe kwenye mali yangu nigawane na wewe nusu ya mali yangu chukua nusu nichukue nusu alafu mimi nina wake zaidi ya mmoja njoo ndugu yangu uangalie wake zangu yule ambaye utampenda mimi niko tayari nimwache akaenda akimaliza ida umuone wako katika watu wa maka waliohama waliokuwa wakipokea wanavyopewa na ndugu zao wa kimadina na wako waliokuwa wakijizuia na miongoni mwa waliokuwa wakijizuia ni Abdurrahman bin Auf minhum man kana ya'khudh wa minhum man kana yata'affaf wa minhum Abdurrahman bin Auf hii inakupa picha vipi walikuwa wakiishi hao masahaba kweli walikuwa ni rahama baina kiasi kwamba anagawani na mtu mali yake hana alaka naye ana saba huyu ni makka huyu ni mtu wa madina hana alaka naye ana saba amwache mke wake kwa ajili ya ndugu yake bila shaka hawa walilelewa wakaleleka wakafahamu maana ya ule udugu wa Kiislamu ambao ulikuwa ni mkubwa kabisa mpaka wakasema abil islam la abali siwahu in iftakharu au tamim baba yangu mimi ni muislam baba yangu ndio muislam sina baba mwingine zaidi yake kwa wewe muislam basi wewe ni ndugu yangu wewe muislam mimi wewe ndugu yako baba yangu mimi ni muislam sina baba mwingine watu wakijifahari kwa kabila la Qais watu wakijifahari kwa kabila la Tamim mimi nasema baba yangu mimi ni muislam muislam ndugu yangu popote pale alipo ya akhi fil hindi au fil maghribi anta minni ana minka anta bi la tasal an unsuri wa an nasabi innahu alislama ummi wa abi ewe ndugu yangu uliyoko India au ndugu yangu uliyoko Morocco ya akhi fil hindi au fil maghribi anta minni wewe watokamana na mimi ana minka mimi natokamana na wewe anta bi wewe ni wangu la tasal an unsuri wa an nasabi usulize uwapi wangu na nasaba yangu kama wewe ni wa wapi usiulize hilo innahu alislamu ummi wa abi baba yangu na mama yangu ni uislamu wewe muislamu mimi ndugu yako waliishi hivyo miongoni mwa udugu huu kutoweka au kutokuwa kwenye mazingira yake yanayopendeza ni watu kwamba wameiacha dini yao sisi tumeiacha dini yetu dini yetu tumeiacha hatuisomi hatuisomeshi hatuifanyii kazi kwa hiyo almushkilatu aluzma wanasema annana la naqra sisi hatusomi huo ndo mushkila wa idha qara'na lam nafham tukisoma hatuelewi wa idha fahimna lam na'mal tukielewa hatufanyi kazi wa idha amilna amaluna suda na tukifanya amali zetu zinakuwa ni arjojo huo ndo mushkila ambao kama umeipata jamii ya Kiislamu kwa kuna wajibu wa sisi kurejea kurejea misikitini na waalimu warejee misikitini wao wasomeshe waislamu haya utayajuaje utajuaje alivyoishi Ammar bin Yasir utajuaje alivyoishi Bilal bin Rabah utajuaje alivyoishi Salman al-Farisi Salman mpeshia lakini alikurubishwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akatengwa mbali Abu Lahab ami yake tumekamweka mbali Abu Lahab kamkurubisha Salman al-Farisi Salman mpeshia nini kwa sababu ya ule uislamu Bilal bin Rabah mweusi wa Habasha ameozeshwa na Abdurrahman bin Auf binti wa Quraysh ah njoo kwa ndugu zetu hawa Waarabu wa kileo Muislamu zako Muislamu zako ana binti yake nenda wewe mtu mweusi kapose urafiki utakufa siku hiyo ule urafiki utakufa urafiki utakatika lakini Abdurrahman bin Auf kumwozesha Bilal haikuwa kitu kwake haikuwa kitu kwake kupata Bilali binti wake Quraish khairu nisa nisa Quraish bora wanawake na wanawake wa Quraish kapata basi bilali bin Rabah kwa yale waliofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam je kuna udhuru kwa mtu aliyekufa na shirki ya tarika ya kadiria kwa kuitakidi upotevu huo kuwa ni uongofu sisi ahlu sunnah wal katika misingi yetu sisi tuliyokuwa nayo tuna msingi unaitwa al-udhuru bil jahl kumpa mtu udhuru kwa sababu ya ujinga hakujua hakupata wa kumuelimisha hakufunzwa hakubainikiwa alifanya hayo akahesabu kama ni uongofu balala hasibahu huda potevu waliohesabu kama ndio uongofu kwa kuwa walikuwa wakifanya hayo ima ni mashehe wa mji mashehe wa kijiji kwa hiyo hawa ni muridi wao kwamba huyu ni shekhe wetu ndio msomi wetu wa dini jahal ilikuwa imeenea ujinga ulikuwa umetokekea mahala hapo kwa hiyo wakafanya ya kinyume sisi katika misingi yetu al-udhur bil jahl anapewa mtu udhuru kwa ujinga mpaka pale atakapopata wakumbainishia akabainishia Allah anasema wa kunna muadhibina hata nab'atha rasula hatakuwa sisi ni wenye kuwaadhibu mpaka wa wafikiwe na mjumbe mpaka wafikiwe na mjumbe kwa hiyo muda wa kuwa hajabainishiwa kuna kauli mbili kwenye masala haya wameyataja wanawazuoni pia ukirejea kwenye kitabu sharh shurutu salah kilichoshereheshwa na al-Imam Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badr hafidhahu Allah ta'ala akisherehesha shurutu sala kitabu cha Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ametaja humo katika aliyotaja ikhtilafu sawa na juu ya mtu anayefanya ushirikina wa wazi lakini yeye hakujua kwamba ni shirki je anapewa udhuru au hapewi udhuru kuna kauli mbili miongoni mwa hizo kauli ni hii kwamba paka abainikiwe paka abainikiwe na akataja kauli ya al-Imam Muhammad rahimahullah aliposema kwamba ikiwa sisi hatumkufurishi yule mtu aliyekwenda kule kwenye kubbatul kawazi kubbatul kawazi ni kubba liko juu ya kaburi la Muhammad al-Amin al-Kawazi Basra Iraq nyuma ya msikiti au ndani ya msikiti kuna kubba ndani yake kuna kaburi watu wanakwenda wanakwenda kuomba hapo anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ikiwa sisi hatumkufurishi huyu aliyekwenda pale kufanya ushiriki na ule mpaka abainikiwe na hoja mpaka wabainishiwa wakipata kama hivyo kuelewa wameambiwa kama madali ya Jailani haya maneno ya ushirikina anaomba Abdul Qadir Jailani akaendelea baada ya bayani hii hukumu yake itakuwa tofauti na hukumu yake kabla yeye kusikia bayani kama hii mahala popote wallahu a'lam subhanak allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik inshallah leo tulikuwa na haraka haraka yetu yuko hapa Abu Manal na Sheikh Abbas siku yoyote ambayo kwamba kutakuwa na sababu ya kuja mkisikia nimekuja visiwani hapa mkaniwahi sababu masala wanawahiana siku hizi mkaniwahi basi nitakuja kuendelea na baadhi ya usuli ambazo hatukuzisoma باذن الله الكريم الله توفقishe tuwekee fi mizani hasanatina يوم القيامه